Pierre, Guillaume Otonia, lehuntzeko hauza peza, mementuko, egunon? Egunoana. Aipatuko ditugu uh, eh, bozak eta lehen gauza, eh, zuk erabaki hartu duzu ez behitza orkestea, hau da zure bigarren mandatua, ezpena izoker, zerraitik deliberatu duzu ez orkestea behitza? Bo, aspalitik eh, erabaki nuen eh, uh, bon, aurten, beraz uh, aurza pezgisa bon, bi sortitik goiti izan, izan, iniz, izan iz, eta gisa bon, izan detua izan nintzen mila eta behatzi egun eta lato noita amostean, beraz eh, aurten eh, goita bost uh, da. Eta, bo, nahi nuen uh, utzi, nahi nuen beste, beste hildo bat uh, hartu. Eta, bo, erran nuen uh, bon, eta azken azken manatua izan eh, zela erabaki hori atxiki dut. Izango da, zure segidarik hartuko duen zerendarik edo pertsona bat eh, zure konfiantza duena? Ba, ba, espal, asonta, batek segida hartuko du, gerrekin, eh, gerrekin gira, harat. Beraz, normalki agian edo agian uh, hildo beretik uh, segitu dute, asonta horrek eta bestela eta bost Beraz, horien inguruan eh, talde bat eh, muntatu dute eta bon, eh, normalki politika bera segitu dute. Eta bere izena? David Hugla. Um, Erranduzun ez nola, beste hildo bat hartu, ez dakit uh, ikusitzun zailtasunak, gisa, gauzak uh, proiektuan eramateko, hori ere konstatatzen duzu? Um, postu hori uh, eh, gero eta piso gau da. Uh, eh, Oste eh, nuen uh, bi utziz uh, erresago izan zela, eta azken finean, eta uste nuen denbora gehiago ukanen eh, nuela niretako, niretzat, eta azken finean, bon, eh, ez da bate hori, goizetik erratz eta egun guziz uh, eh, errikotxean dena, dena pisoago da, dena zailago da, uste dut, bon, ez da posible ber, berdenboran egitia alde batetik hausapez uh, gisa, eta berzaletik beste postu bat, profesional postu bat okaitea. Baduz rikusteko, uh, zailtasunek, dibidez, takit, Eta egzabitazio hori kendua izan da, diruztatzea komplikatua da egientzat, horrek ere zailago bilakarazten du postu hori e, eh, finanzatzioa eta proiektuak eramatea? Bo, egia irraiteko, uh, eh, uh, eh, sozialetik bon, uh, zaila izan da, beharrik gure errian, eh, bon, eh, erri eh, bizi bada, eta um, bertzaletik sosak etortzen dira, uh, iendiak diten dira, etxeak uh, erakitzen ari dira, beraz uh, txertzen dira, beraz azken finian bon, alde batetik zaila izan da, baina bertzaletik bi, loturak egin ditugu. Kusi ditugu hor, perba populakuntaren aldetik, lehuntzen uh, irabazi ditula, ebiztan lehzon baitzu, azken urtauetan, eh, piskat uh, da, nola ikusten duzu eh, lehuntzeren eh, geroa? Buk, guk nahi duguna da, eh, bon, erria hainzina hainzina doa, baina bertzaletik nahi dugu ere populazioa menperatu. Gena edu, bi, bi urte barne, aurten bi mila eta bortzeun biztande badira, horrekorki, nahi genuke bi urte barne, hiru mila biztande ez gehiago izan dadin. Mm. Erre bez eh, hori zain du eh, urbiletik segitu erda eta segituko dugu eh, peilu dokumentarekin. Guk hasi aldaketa hori jonen urtean eta normaliki bon, eh, PLU berri horri onartua izanen da haste eh, batzu hain Ipatuko Epatuko dugu ere eh, Euskal jatiak baikira, Euskararen e, tokia eta Euskal Zaletasuna hemen lehuntzen nola sentitzen duzu zeila da hori mantentzea edo... Gure gunean bizi, e, bon, kenka egoera, kenka txarra da, denek badekigu, guk indak batzuk egin ditugu. Egian, baita ere eskolan, ez eski. Eh, gure eskolan eh, gero eh, gehiago badira ikasle elebide elebidunak, baina ez da aski. ekusten ba, dut, eh, bon, jendek horrundik eh, eh, hori, afera hori uh, segitzen dutela. Eta hori uh, ez dakit nola, egin. Eriko etxan ere, haute txiek, uh, aparte, hori ez dute, dute hartzen. Problema handi bada, ez dut aipatzen kaskoin hizkuntza aspalian uh, eh, izkun, bi hizkuntzak ba, baziren, eh? da gainean eh, Euskara eta Bartan edo behean uh, Kaskoina, ez dut sekuran, sekuran ikusi, norbait e, ditia eh, erriko txerat eta galdekiteko na, nik nahi nuke, edo guk nahi ginuke, zerbaitekin eh, kaskoinen, kaskoin izkutzaren alde. Bon. Egoera txarra dela Euskararen, Euskararen baita ere, eta edo gehiu kaskoin izkutzaren alde. Erritarrak berdute, egen gain hartu zuidudiko, eto galdetzera, eta hori dagakoa? Eta ba, ba, eta nik, edo, euh, nik uh, sustengo osoa ikarriko dut, bon, egoera euh, euh, mm. aski uh, nore egan uh, aurra da. Mm. Ere, agian uh, bertze gazte batzuek uh, segida hartuko dute, mementuko ez, ez ditut ikusten, Bertin itzultzeko, zure bi agintaldi edo mandatuetara. Zakit zok zer azpimagatuko zinuke azken uh, eh, ama bi urte hauetan, zer, uh, eh, zer proiektu eh, azpimagatuko zinuke? gure politikaren uh, harri gorria izan da erdi zentroa azkartzea, espaitzen ezer. Beraz guk sortu ditugu uh, ungitegia, eta eta ere zentro medikal bat. Hildo urtaik segitu behar da, gauza asko baita ikitila egiteko, adibidez farmazia bat edo bertze eskola bat, bon. hori nahi genuke uh, lotura bat eh, edo ustartzeko alde batetik eh, xerritsua eta bertzeletik uh, arribanak. Kusten uh, dudalarik norbait uh, ogitegetik uh, ateratzea bere eta kanpoan ikustia hauzo bat uh, ikusi haste uh, hastean zehar, hori da nahi nuena. Berdin bukatzeko, uh, dugu eskola izigunea elkargoa, Eh, sortu dela dola guti, eh, bi urte terdi ditu. Ez dakit, zuk nola ikusten duzun eh, elkargo hori, baditu puntu baikorrak, ezkorrak? Herri eh, uh, elkargoak uh, astapen bat ongi hartu du, gaztia da. Baina, hobikuntza edo hobikuntzak atseman behar ditugu, urbilago izan dadin uh, eh, erriekin, gehienik uh, eh, baraneko erriekin. Balakigu uh, eh, aztertzen uh, ari da erri elkargoan, eta agian... Gobernantza sistema aldatzeko? Aldatzeko edo hobetzeko. Balakigu bon, uh, aztertzen uh, ari da erri elkargoan, agian uh, lehen dakari uh, berriekin edo bertze autetxeekin uh, sentimendu hori aztertuko dute. Erran behar da, bon, hori aparte... Eri uh, eh, eh, asko ekaridu du eh, gure uh, errian alde, baina ekarri du ere uh, egan lan pizuago. Alde batetik, bon, hori aztertu behar da erian, eta gio, bada lan beria eri erri Hori ere uh, arim du behar, behar dugu, hau txiek bere erriko lana hobetzeko. Mila eskerri. Zuri, mila